Etxe hutsen inguruko inkesta bat egindu aiba elkarteak aldude bankata urepeleko egietan. Elkarteko kide bat gurekin, goizuntan. Maite xalfago, egunan. Egunan. Bon, beraz, inkesta bat, eh, be, nun, astapenetik asteko, nundik jintzauzie ideia hori? Uh, eh, ordean, ideia hori jinda edo sortu da, uh, aibak du uh, aldudeko ibarra feria antolatzen, eta bi mila eta hamabian uh, sortu zen eh, gai bat nola kusten ginuen ibaja bi mila eta hoita hamajean. Eta gai horren ingurian atera ziren eh, anitz gauza, eta atera zen um, etxe utxen edo kanpo leio uh, etxiak gai hori. Eta hor bi 2000 eta amaseiko uh, ibarraren uh, gaia ingurian muntatu ginin eh, etxe utzen uh, eh, anto, hori. Eta hortik hasi zen, eta um, baleako edo ibarriko feria muntatzeko eh, hasi ginen gai hortaz, eta erri bakutxean uh, ingintin inkesta batzuk usteko uh, zemat etxe baziren etxiak etxiak, edo bakan idikiak, urtean behin edo bietan, edo mm, beste atzu uh, ardura xau, haste buru guziz, edo bakantzetan, edo ora. Eta uh, sortu da uh, inkesta hori, eta 2000 amasaieko ferian presentatu ginen uh, lemiziko lana. Iduitzen itzen zitzauzien, gerota gehiago bazirela, azken urteetan? Eh, ba, gainera um, mm, egi bahanetan, kusten zen uh, etxeak asia zirela esten, eh, edo kampo lehioak uh, gehiu etxeak uh, gintin, eta, ara, oktako uh, asigira lan oktan. Zertan eh, problematikoa izaiten alda, ora, lehio etxeak izaitea, zer da, irudian edo hori baino urkuna joaiten da? No, urkuna joaiten da, zenta mementu berian, eh, badakigu badirela gaztiak nahi dutela ibarrean eh, egon, eta horiek, hori, eta horien dako zaila da mm, etxe berriak muntatzea, zenta hoa gehiago permisak ez dira hori hau Eh, baina etzen eh, ere etxerik salgai, eta denbora berean ikusten dira etxe batzu uh, ez uh, ardura idikiak, eta ora, guretako kusten zen hor uh, bat, uh, gaztiak nahi nahi egon, eta gainera endako zaila etxe baten uh, edo muntatzea, edo erostea, eta hor tako... Eh, hori ere bazen. Inkesta induzie beraz, eta horrek emaiten du behiunta ogoi bat eh, etxe, behiunta ogoi etxe direla eh, leio etxeekin. E, kondaketa hori nola induzie? Hor e, Eri bako txan muntatu da talde tipi bat, uh, lau borz uh, jende, eta bakotsak bere egian indu eh, inkesta uh, eh, asiz, ara, uh, nor diren jabeak, horik egiten dira ardura, ez ardura, hori uh, etxe hori bigarren etxe da, ofen, hola inda inkesta, eta hola montatu da uh, egi bakotxean. Eta iduriz, emaitzetan ikusten da erdi-erdi gutxi gora bera, badela alokatzen direnak edo batzutan baliatu direnak eta beste egdia agunt eh, ahunt edo utzia nola, nola zer dira emaitzak Ebe badira bietak, badira bigarren etxe, ordean jendeak ditzen dira bakantzetan edo la, edo haste burietan. Eh, gero badira ere etxe batzu uh, eh, alukatzen direnak, edo uh, urtean osoan, edo berdin, bakantzetako, edo haste buriendako. Uh, Eh, eta gero badira etxe, eh, etxiak ez direnak uh, urtean idikitzen behin ere eta niore ez da bizi barnean eta gero badira ere kasu batzu uh, hor uh, dira baina jabeak ez dira ono ezagunak zenta badira mm, Uh, ara, ez dira partzekatiak inak ono familietan eta jodian, uh, eh, ara, bat edo uh, lagos borz diabe eta um, ara, badira eh, mm, dira horako etxak ere. Eta etxe horietan uh, nior bizi eta... Ara. Utziak diren horietan, uh, haipatu zua jazoin bat, badira bestena beste nazola beste jazoin batzu uh, uh, etxe horiek ez okupatiak izaiteko? nik ez ditut kusten, gero ba, eh, kasu bako eh, bere eh, kasia badu, nahi bauz hori e, behar da, etxe bako ikusi nola, nola inaden edo ez, gero, e, ara, gero badakiu jende guziak beren sortetxeari atxikia dira, eta hori ere, neustez uh, ara, gai eh, zera da, eta ez da hain egez ere uh, saltzea edo beste nok baitzaktzea bere sohtetxean hori ere ulektzen alda um, mm, eh, egezki. dion, ara, bat dira denetaik. Aiba elkarteak banka aldude urepeleko egietan Inkesta bat egin du leio etxeak dituzten etxeen kondatzeko, bilkura publiko bat antolatzen dute gau jaldu den, maitesa alfaro elkarteko kidea, gure gomitea da goizuntan. Inkesta hori itean, eh, badira, gauza batzu eh, ahiztu ziustetenak edo eh, gauza batzu etzin pentsatuak edo etzin dituztenak hola ikusten, zer jateratzen alda oktaik? Uh, badira, bon, bada etxe desberdinak. Erra nahi dut, badira uh, egi barneko etxeak, ez uste baitezpada lujarik ondoan eta gure ibarrean arare fe, uh, ara, etxat izaitea ez duzu uh, bat, baratzea erik egiten edo orako zaitere uh, ara, piskat uh, eh, problematikoa da. Eta gero badira etxe, etxe uh, iziarri ahondiak, zenta badira etxeak uh, ara badu uh, eun, uh, eun urtez goitik uh, inadirenak, eta etxe horiek uh, astapenean laburari etxeak ziren Ordean, uh, lemiziko mm, estaida duzu edo ezka atzea edo azinen, azinden um, lekiak ziren lehen. Eh, lemiziko estaidean bat duzu bizitegia eta gero bigarrenean bat duzu uh, edo ganera. Ordean, uh, etxe horik iziarria ondia dira, uh, izaiten alda eunta irutan oi metrakare uh, iru estaidetan, ordean, eldu dira e, etxe iziarria ondiak, eta horik nahi balimatuzu ege behitu, uh, hasten bazira, uh, ene ustez, uh, duzu sos pyska bat. Inkesta hori eginta, sifre horiek ikusita, um, ondoko urratxak uh, eh, ze zain dira, bat gogoetatzeko pista batzu? Bai, badira pista batzu, hor, e, eh, iru zukan dugu stagier bat, aizan da lan la hortan, hor, horrek hartu du lemiziko inkesta eta uh, berriz uh, eh, lan indu hortaz. Eh, horrek ditu guai etxe hori klasatu, zari uh, ditu bost kategori, eta horietan uh, sartutu uh, laborari etxeak, uh, erribarneko etxeak, Eta ikusi ere uh, zein arrainatzen altziren edo ez, eta ahainatu ere eh, nola iten altzen edo etxeak partikatuz edo ara, nola iten eh, diren eh, gauzak. Eta guai bigarren uh, zera izan da berriz uh, inkesta bat egitea, uh, ibarriko jende eri, eh, hor bizi direnak eta hor ez diren bizi direnak, zenta dira ere anitz jabe kanpoan eh, bizi direnak, eta ikusiz ere zen nahi duten etxe horieta tikein, edo bigarren etxeetako uh, atxiki, edo uh, erretretat berriz din hor bizitzera, eta hola, ikusteko zeiten alden uh, etxe horiekin. Ara, badira, ono, gaianitz eh, horren uh, ingurian. Ta bilkura publiko bat, izanen da astezkean aratsuntan, eh, ze, ze espero da bilkura horretaik? Ebe, bilkura horretan da lenik erakustea zelan egina den eh, eta polinek zelan egin duen gai horretaz uh, ara, uh, eh, etxak uh, eh, presentatuz eh, nola jainatzen aldiren edo nolako estatuan diren, zeiten alden edo ez, eta ere uh, kusteko nola antolatzen aldiren uh, gero gauzak. Uh, estadu publikoarekin uh, ikusiz ze laguntzak kukaiten aldiren edo ez, uh, aja edo uh, e, salgai balima dira etxe batzu, e, nola muntatzen aldiren e, proiektu batzu, erriko etxekin edo uh, edo bakotsak uh, egiten aldu uh, proiektu bat, uh, ara, badira, um, badira gauzak egiten aldiren, hori da uh, Eta ene ustez, ara, deneri idikia da, nahi dinak din guztian ikusteko lan hori, Eta hori da. Bai, eh, aiba elkartea ipatu dugu, beraz, eh, sortu zela ibajaren geroaren inguruko gogoeta baten iteko. E, eh, lanak datzetan, hor, eta, eta elkartearen aktualitatean, ze, ze aipatzen alda? Uh, bai, aipatzen aldena da hasiko girela 2000 eta hemen zorziko feriaren prestatzen. Hor gaiak behar ditugu ono hautatu uh, ikusiko da ostion aipatzen in bezala bi mila eta hamabian ziren aipatu gai horita ikartzen duen uh, bat edo ez edo beste begi bat edo norbait egiten balimada mm, idaia un batekin uh, zendako ez ara deneri idikia da elkartea eta Uh, denak ditena dira, ordean, ba, bada uh, lan hori, eta gero hasi ginin uh, 2000 eta ere eh, integrazio mailan uh, lan bat, eta guai, urte astapenean iten du uh, komitatzen ditu uh, Ibarrean uh, dinadiren biztan leberriak, uh, ara, xokolate edo apeitifaten uh, ingurian elgarteratzea, denak ezagutzeko pixka bat. Eta hori, ara, mobikartasunaren inguriane bada e, beti lana, eta hori esegitzen du, eta hori, ara, asia diren e, lanak segitu, eta eta ara, ibarriko feriaren e, lanare, elduden urteko lanare hasi. Finitzeko, hori terazko dakuzu behiz, gaurko itzordua, zeten horretan den, nun Ordean uh, gaurko da atxean uh, eh, zorziontan errika gurgin uh, eh, alduden. Maite xalfaro, mil gurekin izanik. Pasa egunon. Bai, pastu egunon, nik zuri.